se declara el estado de guerra en todo el archipiélago balear. En defensa de la patria, asumo el mando absoluto en todo el archipiélago, quedando destituidas todas las autoridades civiles. Resuelto a mantener inflexiblemente mi autoridad y el orden, será pasado por las armas todo aquel que intente, en cualquier forma de obra o de palabra, hacer la más mínima resistencia al movimiento salvador de España. Con igual ejemplaridad, se castigará más ligero intento de producir huelgas o sabotajes de cualquier clase y la tenencia de armas que debe ser entregadas inmediatamente a, a los cuarteles. Todos los soldados que disfruten permiso deberán incorporarse inmediatamente. Asimismo, se incorporarán inmediatamente a sus cuerpos todos los soldados del capítulo 18 de la Ley de Reclutamiento, denominados de cuota pertenecientes a, los reemplazados de 1931 a 1935, ambos inclusive, y cuantos soldados de estos mismos reemplazados deseen hacerlo voluntariamente, para contribuir a este movimiento salvador de España. escoltar 1984 a Ràdio Bronca 104.5 de la FM dimecres de 9 a 11 i divendres de 7 a 9 Ràdio Bronca 1984 si encara en vols més, escolta'ns a Ràdio 77. 1984, des de Titoieta a la resta del món. Gual i Genovart, Maria de la Salut, pertanyia a Esquerra Republicana i a UGT. Treballava al camp. Li deien en Joan Puro. El 15 d'octubre del 36, un grup de mariandos se l'emportà en, cinc en cinc paisans més a les costes de Puntiró. Dels sis, amantaren tres. I se'n salvaren altres tres, gràcies a Jaume Vergas que es va fer escàpol. Un dels tres morts va ser en Joan Puro, que caigué sota les bales d'en Llorenç Llebreu. Jaume Gual i Mas, Maria de la Salut. Era el secretari del poble d'Esquerra Republicana. Treballava al camp. formava part de la edició de sis mariandos que s'emportaren a fusellar el 15 d'octubre del 36 a les, coses, a les costes de Puntiró, tot caminant com li havien ordenat que fes Jaume Gual deixant treveure el seu desesper. Homo, no em mateu! Com a resposta, en Llorenç Llebró va, va prem el gatell, el gallet. Miquel Salom i Ribot, Maria de la Salut. Li deien en Mio. Estava afiliat a l'OGT i treballava al camp. Una passada de metralladora de Llorenç Llebro acabà amb la seva vida a les costes de Puntiró, la nit del 15 al 16 d'octubre del 36. A primeres hores del vespre, l'havien retingut en una estança del local de la Falange de Maria, juntament amb cinc mariandos més. Tres d'ells, Jaume Carbonell, Jaume Vergues i Nofra Sureda, aconseguirien de salvar-se. Miquel Salom, Joan Gual i Joan Puró moriren, enterrats a Sant Joan, octubre de 1936. avui estem a 1984, dia 21 de juny del 2014. Uh, eh, estàvem llegint primerament uh, eh, el que ha sonat uh, amb la cunya, uh, el bando que se va penjar el dia de 9 de juliol de 1936 per part del comandant militar de Balears, uh, Manuel Godet. Uh, llavors hem uh, posat, bé, hem, hem comentat uh, la, la, els tres morts afusellats, eh, bueno, afusellats o, o acribillats, Eh, que surten al Diccionari Vermell de Llorenç Capellà i, i bé, uh, m'he equivocat, he dit enterrats, no van ser enterrats, van ser depositats o tirats a, en una fossa uh, que no devia fer més d'un metro, uh, d'ample per un metro vint d'això, i esperant aquests dies que s'acabi de confirmar si realment uh, s'han trobat o no s'han trobat en el cementiri de uh, Sant Joan, Uh, doncs uh, aquest programa va per vosaltres, va per mm, ells tres uh, i especialment totes les famílies que no han esperat 78 anys per gust, han esperat 78 anys perquè no ho han pogut fer abans, per eh, uh, aclarir on estan els cossos i si ells volen enterrar-los eh, uh, allà on vulguin i poder-los eh, uh, rebre o dignificar les persones que, que eren ells. A tots tres i a totes les famílies i a tota la gent que està participant amb, amb aquesta obertura de fossa, la primera, recordem, a les Balears i ara actualment la, en tot l'estat l'única oberta. Amb això comencem 1984. Thank you. Bones tardes, Jota. Un plaer tornar a aquí fent ràdio en Top Valtres, aquí el 1984. Uh, ehm, pues sí, avui al programa uh, li prestarem especial atenció uh, arrel de, de l'obertura d'aquesta fossa al cementiri de Sant Joan, pues xerrarem un poc de lo que se coneix com a memòria històrica, no? I és tota aquesta merda que encara païm des de fa més de 50 anys. Escoltàvem precisament una banda holandesa que ens has duit avui per il·lustrar aquesta primera part del 1984, eh, una banda holandesa que se feien dir The X, presenta molt-los presenta molt tu. Una, una banda inclassificable, molt, molt rareta, molt d'improvisar i molt histriònica. I l'any 86 varen fer un, un doble P, eh, els singles, juntament amb un llibre que està dedicat a, a la Revolució Espanyola, que de fet se diu 1936, The Spanish Revolution. Un llibre d'imatges, no? D'imatges i, i, bé, i, i, i text de, de, de peu de, de fotos, diguem. I un parell també de, de textos. De lo que era el que se va intentar fer de les col·lectivitzacions, de, de l'utopia que es diuen que, que per breu espai de temps i llocs molt concrets i petits va ser va ser realitat aquí a Espanya. Eh, durant, durant el període de temps de, de, de la Segona de, República, no? No, durant la Guerra Civil, que allà on passaven Torruti i companyia anaven col·lectivitzant pobles i això, que s'ha sigut vist ara fugint del tema, però eh, Tierra i Libertat d'en Ken Lodge, que surt eh, el que era un pot de col·lectivització, que també era, clar, la gent no não lhe agradava. Também compartindo total a maluqueira seus, lá também devia de um problemas e tal. Para lá, uh, há que dar louca de utopia, que uma lá, porque aqui Espanha vai ser possível. E de hecho, feiram a queixa CEO, oh, quando era no 86, e no 97 ou 98, anos e e de segundo, reeditaren en CD, i també són dos mini-CDs i llibres més petit i això. La, la edició original, si no m'equivoc, va córrer a compte del propi celler que tenia la banda holandesa DX i després la reedició del 90 que, a la que fas menció és de la mà Capres. Press. AK mm. mm, mm en coses també de, bé, de, de, de, de premsa, diguem, de llibres. També és una gent que, que, que ha col·laborat en amb en Biafra i en Winston Smith, que ha editat els llibres d'en Winston Smith i de, de Nagy Baucher d'Escraix, bé, gent anarquista i llibertari que s'ha de dedicar a de a Londres, si no m'equivoc, i relacionats amb Active, Active Distribution, o no. millor i tal. No, no ho sé, però bueno, pot ser possible. Bona tarda, Raúl. Què tal? Bona tarda. Com estàs? Pues bueno, hoy en día, como ha dicho Bernat, 21 de junio de 2014. a la una menos cinco comenzaba el verano, pues ya sabes cómo estoy. <laughs> muy veraniego, muy fresquito. Ardiendo, ardiendo, <laughs> seguro. Ardiendo, ardiendo. Pues voy al programa también xerrarem concretamente al represaliats a la vila d'Algaida, que un poco... Bueno, pueden comentar. Mm-hmm. Sí, ya que estáis desde aquí al Gaida, vale la pena, no? A lo mejor... comentar, un petit comentari. De 20 que pues sí, y algunas canciones sonarán también relacionadas, ¿no? Sí, podemos empezar ya con una canción que de un grupo que se llama Sin Dios y la canción es 1936, comenzamiento de un la Pueblo en armas. Pueblos en armas, los obreros del campo y de la ciudad, los que hemos de decidir sobre el porvenir del levantamiento proletario español. Y solo un régimen de libertad organizado de abajo hacia arriba debe ser el premio al sacrificio y al tremendo esfuerzo que está realizando el pueblo español. ¡Viva la revolución, camaradas! ¡Viva la CNT! Tots aquests testimoniatges i totes aquestes informacions que ens permeten de donar-nos que Bernanos no es troba tot sol en el seu memorial de greuges. Abans, i d'una manera independent, tot un seguit de persones denunciaren l'amplitud i la ferotgia de la repressió feixista a Mallorca i ho feren, en general, des d'una òptica d'esquerra, o si més no, liberal o democràtica, que contrastava amb el reaccionarisme de Bernanos, monàrquic i dretà en tots els aspectes. Més encara, en comparació amb els seus antecessors, el testimoniatge de Bernanos, tot i que continua sent sent especialment valuós per venir de qui ve, d'un home lligat amb els revoltats mallorquins i coneixedors de molt dels seus secrets i dels seus remordiments, resulta en molts aspectes incomplet i sorprenentment moderat. Com Pérez i com Odón de Buen, partint però de fonts completament oposades, Bernanos distingeix diverses etapes en la repressió, tres segons ell, més un període preparatori. La depuració a Mallorca, diu, va conèixer tres fases prou diferents, més un període preparatori, en el curs d'aquest darrer on va constatar, sens dubte, execucions sumàries o parades a domicili, però que mantenien o semblaven mantenir el caràcter de venjances personals, més o menys reprovades per tothom, els detalls de les quals hom es confiava en veu baixa. Fou aleshores que aparegué el general Comte Rossi. Per a Bernanos, la primera etapa de la repressió mallorquina s'inicià, doncs, amb l'arribada del funcionari italià que pertanyia a les camises negres i que es feia anomenar generalment a, a compte Aldo Rossi. Tenia la missió particular d'organitzar el terror i la complir recorrent als pobles, conduint ell mateix els cotxes de curses que s'esforçaven a seguir enmig d'un núvol de pols d'altres cotxes plens d'homes armats fins a les dents. A partir de llavors, cada vespre, uns equips reclutats per ell operaren als llogarets i fins a les barriades de Palma, on s'abulla aquests senyors exercien llurzel. L'escena no canviava gaire. Era el mateix cop discret, tostat a la porta del pis confortable o a la de la borda, el mateix trepig al jardí ple d'ombres o al replà, el mateix xixiueig fúnebre que un miserable escolta a l'altra banda de la paret, amb l'orella clavada al pany i el cor crispat d'angoixa. Seguiu-nos! Les mateixes paraules a la dona enfollida, les mans que recullen tremoloses els parracs familiars estesos algunes hores abans i el soroll del motor que continua bonint més lluny al carrer. No desperteu la canalla, de què servirà? Em porteu a la presó, no és això, senyor? Perfectamente, respon l'assassí, el qual de vegades no té 20 anys. A continuació ve la puja del camió, on hom retroba dos o tres companys, igualment taciturns, igualment resignats, amb la mirada vaga. Hombre! La camioneta grinyola, s'engega. Encara un moment d'esperança, tot els temps que no haurà abandonat la carretera principal. Però vet aquí que redueix la velocitat i que s'endinsa tot, sotragant a cada clot per un camí de terra. Baixeu! Baixen. Es posen en fila basen, eh, besen una medalla o solament l'ungla d'un dit gros. Pam, pam, pam! Els cadàvers són disposats a la vora del talús, on el fosser els trobarà l'endemà, amb el cap rebentat, amb la nuca que descansa sobre un horrorós coixí de sang negra coagulada. Dic el fosser per com ha pres la precaució de fer el que calia fer, no lluny del cementiri. El batlle escriurà al seu registre un tal, un tal i un tal morts de congestió cerebral. 1984 en directe des de Titoeta Ràdio, al 108 de la FM i a titoeta.cat i si no també en redifusió des de Ràdio Bronca i Ràdio 77. Escoltàvem la cançó eh, Color de Corazón eh, de Maniàtica, una cançó que va aparèixer l'any 1992 al seu, a la seva tercera gravació llarga titulada El lado oscuro i editada per El Local, i que va estar precedida per Mania Crítica, un LP de, editat per la Isla de Tortuga i la seva clàssica maqueta Vitamines A. També dir, Raül, que van treure un single l'any 1987. No sé, jo no sabia això. Sí, sí, sí. jo tenia ja menció perquè, <clears throat> perquè justament quan estava Pues la gente del Ateneo y tal, pues estas cosas siempre pues... Mm, rulaban por la caja. Rulaban ¿eh? por la caja y las ibas viendo y tal. Yo no era mucho de, Maniática, era un grupo que siempre lo veía así como muy de medio tiempo. Pero bueno, después con el tiempo y escuchándolas un par de canciones, pues le coges un poco de cariño y aprecio. Sí, a mí me pilló una època que me entró como mantequilla. Sí, sí, és que... Home, tenia, tenia esos sonidos, no? Esos sonidos que la veritat és que entraven molt bé, tenien un puntillo muy hippie, sí. però per altra banda era més o manco bastant compromès políticament, no? Sí. I, i claro, t'entrava o no t'entrava. Lo que passa que sí que estic d'acord amb tu en que després li, li agafes quasi com a més carinyo i tot. ¿no? Por las letras, que a vegades pues, pues la escuchas un poco com, como Dios manda, dices, Y pues. Hombre, Dios manda, no. <laughs> Bueno, a ver. <laughs> Es manda Javi Chispas. Es justamente una palabra hecha, <laughs> una frase hecha. Pero bueno, eh, le vas cogiendo, por ejemplo, eh, la, atención, ¿no? De lo que van diciendo, las letras, de, la canción y tal, y ya está. Pero bueno, era un grupo que le gustaba más a las chicas que a los chicos, si te digo la verdad. <laughs> siempre donde iba, a las, chicas siempre pedían maniática. Y decía, bueno, venga, un poco de maniática. Una maniática, vale. ya está. <laughs> Algunos trobaran <laughs> castigado de eso, porque claro, había temillas del de las mariposas y cosas de que esto era marip... Ah, de que era de, ocupación, mes. Sí, sí. Eh, a ver, maniática la verdad es que fue un grupo que, por ejemplo, para eh, muchas acciones que hacía em, cualquier grupo anarquista y tal, pues eh, ellos siempre pues ponían su granito de arena y apoyaban mucho lo que era eh, la acción, ¿no? Directa, total, con, contra el sistema que, justamente nos estaban ahí dando caña ya en los 90 y tal, y la verdad es que se agradece mogollón porque es un grupo que montó muchos conciertos y dio mucha virilla. Sí, sí, sí, yo también estoy completamente de acuerdo Raúl un libro de, D'aquí de Mallorca, no? Sí, mira, de... Eh, estàvem llegint, eh, com hem presentat abans, eh, el que és el llibre vermell, el Diccionari Vermell de Llorenç Capellà, i de fet, eh, com que estem a Titoieta i estem al Gaida, eh, recordem que matem des de la casal o el centre cívic a Pere Capellà, eh, hi ha una, bueno, un paràgraf recollit aquí d'en Llorenç Capellà, d'en Pere Capellà, que diu així, eh, ara Mallorca em sona com una nota tràgica que desperta els dolors més grans i els odis més profuns, perquè el seu nom evoca el record de milers de víctimes immolades per haver-la estimada com nosaltres. I ja que estem al Gaida, recordar que aquí en el Diccionari Vermell es recullen eh, els següents eh, assassinats. Llorenç Antic i Fiol, Joan Bibiloni Capellà, Jaume Gené i Coll, Miquel ja Jaime Fullana, Antoni mm, Jordà i Oliver, Antoni Llull i Fullana, Pere Llull i Fullana, Pere Llull i Mudoi, Miquel Noguera i Rigo, Miquel Oliver i Mir, Joan Oliver Sant Martí, Miquel Pou i Molet, Bartomeu Sastre Garcías, Antoni Trobat i Oliver. Bueno, hay un que ha nascut i vivia a Pina. Sí. Bé, el... Que està aquí de vore, però bueno, és igual, no passa res. Pina és del Gaida. Eh. No. <laughs> Eh, ja, però bueno, ara, per exemple, Pina és un bueno. municipi... Jo... No, pertenece al Gaida. Pertenece al Gaire. Vale, vale, perdó. Mm. T'has perdonat. <laughs> De totes maneres, bueno, eh, eh tenim... sí, en Llorenç Capellà se'n deixa sis, que també s'entén. Va dir que el Diccionari Vermell és un llibre del, del 89 mm. i mm-hmm. digués el primer que se feia com a reconeixement a les víctimes de, de la repressió fascista aquí a Mallorca. Mm. Uh, clar, i la feina de, de, de cercar tots els assassinats de tots els pobles i ciutats de les Balears, no de Mallorca, de les Balears, és una feina molt dura i normal que, que en deixes. Després, a principis dels 90, un, un alguí Rafael, Rafael Antic ja se va dedicar a recopilar els, a represaliats del Gaida i e ell n'hi surten 20. Mm. 20. I e després l'Ajuntament del Gaida va editar un um llibre que se diu Memòria el republicà en víctimes de la repressió fascista del Gaida durant la Guerra Civil de 1936 i ell abans, un grapat d'anys abans, ja el va repartir en els amics eh, amb fotocopis. Dic, mm. com un treball això. I res, simplement, bé, és, és bastant més exhaustiu, ah, um exhaustiu, exhaustiu que, que el diccionari vermell. Més extens. I, clar, i compta les animalades que els hi feien. Per exemple, n'hi va haver nou, que se s'entugueren el mateix pic a matar, e e um e a són coletes. Clar, i en aquesta gent, en aquest nou aquí dins, ara ja entren dins dos quebrós i això, per exemple, i això després ho contaven falangistes al Guidin que van anar a veure l'espectacle. E são coletas as de disparar els genolls e depois de cremarem vius. Van pegar foc e um batzer e de vivos vius um damunt el E Mm. I encara els falangistes de, del gaire que na baúra veure deien, eu tal, quin boc que pegava allà dins, això encara feien, foi na chista. Mas para um espetáculo, não? Acho que eu era, para eles um espetáculo. Não, No, te digo. E depois também na Libra de Rafael eh, um parei que vai morrer depois das guerras. Por exemplo, é um mestre republicano que quando la dictadura se va instaurar això, li veien la vida impossible, no va tenir mai feina. Bé, la Mariara, en fin, que se va penjar, evidentment, també, també el també recull. recull, com ben fet. Totes maneres, xerrant de xerrant de la Guerra Civil, és un comentari és que sempre he sentit a dir que damunt la guerra que s'ha escrit més. Dic, trobareu més coses si cerqueu biblioteques o bé, o bibliografia de la guerra civil que la segona guerra mundial i qualsevol altra guerra. És poc per, aquest sentir romàntic que va tenir en el seu moment de, de, mm. de que el que dèiem abans, de que va estar molt, molt pròxima uh ah. -huh. i clar, hi venia gent no veu mateix i molta gent estrangera venia sí, ajudant el poble venim... primer va ser el mm. poble que se va aixecar per, per resposta de, del cop d'estat a Barcelona també el que, uh -huh. el que va passar a Barcelona el dia de nou mm. Hem de recordar també que és això, que en aquest cas eh, molta gent, així com també mos, mos expliquen tant a mm, pel·lícules com la, com la de Loach i això, que hi havia molta gent que també va veure amb la, amb a, eh, bueno, a, a partir de, de l'aixecament d'en de, de Franco i tot això el 18 de juliol doncs, a, eh, va despertar tota una sèrie d'elements de, que, que de lluita contra el feixisme recordam que en aquell moment era es, eh, diguem-ne mm, l'època època dorada... Que, que estava força, tant clar, Itàlia i Alemanya ja, ja amb ja la qual era, tope. Clar, amb la qual va ser un dels primers fronts, no? I tothom hi va eh, posar tot aquell romanticisme en aquesta història i com deies abans, també en, <clears throat> eh, en aquells moments que me recordo una miqueta el que dèiem de les zones temporalment autònomes, no? que se varen crear pues, eh, moments sí. de col·lectivització i tal molt interessants, evidentment tots recordam eh, els conflictes del 37, però també eh, recordam que va ser un moment eh, també on se varen poder eh, fer moltes proves amb, amb el sentit de col·lectivitzacions i, i, bueno, i, i a més també on tothom va aprendre molt, eh, tant eh, anarquistes també com tothom, eh, que, eh, que el que varen provar també era la col·lectivització, trobar-se també amb la problemàtica amb el rebuig de certs sectors a, eh, a eh, col·lectivitzar petites terres d'ús individual i bé, tot, de, de fet moltes de les coses Clar, que estan recollides per ahí, no? Tot és romàntic. Bé, tornant en el, en el, llibre de memòria de, de, de mm. Vermell, com sabreu, uh, a Mallorca, a les Balears, pràcticament no hi va haver conflicte, diguem, de guerra, simplement en el desembarco del Bayo, que va ser ja agost. Està, no, va haver, mm. vamos, pot tirs, direm, entre cometes, mm. així de d'acció. Passa que hi ha un munt de morts i per, per la brutal repressió aquesta que xerràvem i també molt, eren enveges, no, mm. ja no eren qüestió política, el que passa que després sí que sortia era del PSOE, ara d'Esquerra Republicana o de, de la CNT, però moltes coses eren aquell té un cafè i li va més gent que, que en el meu, mm. o aquell model del BES, mm. o un, com en Miquel Jaume, que assassinaren del gaire més jove, que tenia 25 anys, el mataren mal, pertenia també al Partit Socialista però el mataren perquè un any un any, un estiu abans això van venir unes lotes campaneiras a missa al Gaida i duien falda de pantaló i llavors les beates i això els van treure de fora i va haver un grup del Gaida dins que els defensaren i què ha fet? Que, que en Miquel sabeu que um, era valent i i s'hi va posar enmig. Sí, valent, en el sentit de pintura perquè li agradava un poc el lío, se va poder defensar aquestes al·lotes, i un altre fet també l'associen a la seva mort és que també van el Partit Socialista del Gaida d'aquell temps havia quedat per fer una excursió pel Gaida i tot havien quedat a plaça amb una corbata vermella i va ser l'únic que se va presentar justament i també diuen que això de les campaneres i que fet de passatger sense corbata vermella ja va ser la seva sentència de mort i molta, molta gent era, moria per, més per enveges, per exemple el Gaida mm. a part d'aquest vin eh, també hi havia una altra llista feta Mm. Hi havia una altra llista negra i justament, mira si és curiós les coses, la Guàrdia Civil ja la va aturar perquè la feia gent de... tots aquells han de matar. Mm. I la mira, uh, no sé quan hi havia la llista, però la Guàrdia Civil li va dir, vinga, ja està bé. Mm, ja no podem oh, més, no. no. Imagina't tu com era la gent de, de, de rancorosa o d'envejosa, de, mm. aquestes coses. Sí, de fet, eh, el que estava comentant em eh, correspon molt també el que ara llegíem abans, eh, que és un llibre d'en de, Joan, eh, Josep Massot i Montaner, Despetes de la Guerra Civil a les Illes Balears, que trata, bueno, en tot el seu, eh, tots els seus llibres i tal, en aquest cas, eh, el que és la Guerra Civil, doncs eh, comentava això, no? Per una part, les petites revenges que hi havien hagut, eh, aprofitar de, de fer netatge d'aquestes revenges. Així, si que hem model X duro ja no els haurà de pagar, perquè, mm. clar, també la política suposa quiero. Sí, un tot desclava molt, tot, molt desclava, no? I va, perquè aquí a Mallorca va ser brutal el que va passar de d'assassinats així selectius. Així. Clar, ell aquí el Josep, també el Joan Massot i Montaner comentava que, que això per una banda també les enormes mutilacions eh, que, se, que se realitzaven en els, en els, eh, a, a les víctimes, inclús també eh, per, perquè no se poguessin reconèixer, No? i de, els hi destrossaven la cara eh, a, a propòsit, eh, el que també no està clar si abans o després d'acabar-los de a rematar, sí, no, no? està clar, mira... Uh, mira, aquest del Gaida, que, que suposo que en cremaren més de vius, i també mm. un, altre del Gaida també, arrossegaren, han format un cotxe tipus pel·lícula de, de, Western. de Western i això, mm. i després el mataren, però clar, el patiment, no, no, no. la tortura i la humillació és... Mm. I, I Fates, que també, el diccionari meu ho explica, que també es creu de porreres davant, davant el cementeri. Sí, de porreres ma, ma, hi ha una, una, una fossa molt, comú molt, molt, grossa. molt, molt grossa. I de, compte el diccionari vermell també, clar, ses, vés a veure mel d'Oquirberà, no, però aquí hi havia monges que anaven a rematar mm. dones i matar dones. Mm. Bé. Mm. Què seria? Vinga, sí, no, no. uh, tot por Dios i la pàtria. I... Està clar que Mallorca va ser uh, de, de bones a primeres, ja uh, se va decantar cap al bando nacional, hi va haver la incursió de, de, o l'intent d'en Bayo, que va, con, bé, va, va arribar a Eivissa i va, i va això sense pegar cap tir. De fet, la va, diguem-ne, reconquerir per part republicana uh, sense cap, uh, sense cap que, tir. El que passa és que sí, que va desembarcar a Manacó, Se comenta també que havien estem fent molta propaganda, molta propaganda que vendrem, que vendrem, que vendrem, que vendrem, no? Eh? I per una banda pensaven que això a lo millor t'amorriria una miqueta a tot el sector nacional, el que passa és que també eh, amb evidentment amb aquest gran eh, aliat italià que se, que se va fer aquí perquè ah, val sí. recordar-ho mm -hmm. que els italians eh, varen estar aquí foren molt importants a, eh, no, so, no, so, no, eren, no, no, no recaurien amb ells tota la responsabilitat, ni molt manco, però amb tota la figura del Comte, del Comte Rossi i tot això que deia allò, tot i Rossi fusilati, no? doncs eh, recordam també que va ser a Mallorca la base des de la qual es varen bombardejar eh, tota la costa eh, de la península ibèrica de Llevant, de Llevant i, i, i clar, eh, vull que no va ser un dels puntals eh, per l'aviació per, per aquest sentit. I jo recordo una vegada també, eh, un dia que estava estava a l'aeroport, eh, hi havia una, una predina que tenia la seva família i tal, i hi havia un net. I el net, jo estava a la cua amb ells esperant, no? i el net li preguntava «Abuela, abuela, cuéntame más sobre, el, sobre el abuelo italiano que teníamos». I em vaig quedar allà i dic «Ostres, punyat món!». O sigui, eh, no recordant, però existeix molta gent que d'aquests italians que van arribar aquí, ja sigui per, perquè realment s'enamoraren de gent de mallorquines, itali, de mallorquines i coses així, alguns a lo millor se devien quedar, però altres després se'n van tornar. O sigui, hi va molta gent, <laughs> moltes dones que varen quedar embarassades per, per, per italians i després se'n tornaren se a la seva terra, no? I aquell fet me va, me, me va colpir bastant perquè era allò de dir, ostres, és que clar, van deixar un, un, els italians van deixar un llegat no només de terror, sinó va deixar un llegat de, de, de, de, de, de, de, de descendents, de descendents sí. aquí, no? I és com una mica miqueta la, la, una, un, una cosa que realment no, no havia sentit gaire no? comentar tota, tot el, tot els italians i totes les vinculacions que havien tingut a, eh, tant en gent mallorquina com la vinculació que havia tingut en, per part de l'aviació i ara que et dic d'això de Abuela Abuela Recuerda-me, ara també tornant a tenir llibre de memòria quan Rafael contava clar, això és de l'any 91-2 i això se va, se va publicar el 93 no és com ara, això sí que era nou en aquell temps contava la por que tenia la gent de contradir els dos familiars que havien desaparegut. Sí, sí. Diu, que diu? No, no te con res. Com, com um que dic que ara, menys que ja me ficaran lios per contar mm. tal filla, no, mon pare els en tal. No, no, jo no te vull contar res perquè encara, um mm. encara um rebré. És que, ah. de fet, eh, una de les coses, com comentava abans, no, de, de la sorpresa, eh, que és allò de dir que encara ni que els mitjans de comunicació han fet un, un ús bastant Digna, deixem-ho així, no, no, no hi ha hagut un rebuig a, eh, en cap cas amb, eh, amb el tema de la fossa, eh, sí que és vera que se comentava això, de per què has d'anar a remoure uns cossos de fa 78, anys, 78 bueno. anys, no? I era allò de dir, és que no s'ha pogut fer abans. O sigui, bueno. quan s'hagués pogut fer? perquè no la gent que diu fer. això no li interessa Clar. li interessa altres coses sempre li interessa que no se sàpiguen que es perdida tal que va matar tal. tal i que tots estaven I un poc implicats sí, clar. clar, ja que t'has de ficar amb això però els importen més els vius que els morts no? i en aquest cas no és això en aquest cas a, mm. a la gent viva li interessa pues, mira, a dignificar aquestes persones eh, assassinades eh, injustament però, però clar, tota que molta d'aquesta gent no, el que no li interessa és eh, saber que els teus, els teus padrins, els teus pares els teus eh, rebesats avis eren justament els, els assassins. Sí, això. Clar, reconeix el fet de que sí que mataren gent. Mira, ara també per bon exemple, un poc així, mira en Garzón, si el llevaren del mig sí. per intentar xerrada d'aquest jutge. Sí, sí, sí. para los pero yo digo de mira pero es que me hace gracia porque, cuando siempre se habla de estas cosas, siempre está el lado contrario diciendo, ah, tenés que remover a toda esta mierda y tal, no sé qué. El pasado es pasado, sí, sí, me parece correcto el pasado es pasado. Pero, todo. pero o sea, o sea a mí me hace gracia que, por ejemplo, cuando hablan de, de su gran legado que dejaron allí en Madrid, que es el Valle de los Caídos, yo, por ejemplo, estoy de acuerdo que hagan justamente una cosa ahí para que justamente para los caídos que estuvieron en la guerra, pero no solo de un bando, sino de los dos bandos, porque justamente el Valle de los Caídos costó un dineral y, muchas vidas. No, no, aparte de sangre, los que lo hicieron justamente eran los, los, que estaban encarcelados, tanto republicanos como anarquistas. Y entonces yo digo, digo, ahí se ahorraron una pasta que te cagas, porque en teoría en, ese tiempo costó un millón y medio de pesetas, que ya era un dineral, pero si justamente solo vais a enterrar a los que eran del lado franquista y a los del otro lado. Los, de héroes de España. Sí, de todas maneras. los dejas en, una fosa común. Ya no, justamente, ya no le tienen que poner el Valle de los Caídos, sino justamente otro tipo de nombre, porque los caídos fueron todos, o sea, tanto sea de un bando como de otro. Que es lo que hacen, por ejemplo, en muchas guerras, los enterran a todos juntos, digo yo. Todas maneras, hay que reconocer que en una guerra civil, y más justamente cuando es de un mismo sitio, todos somos justamente, pues, hay gente tanto de una parte familiar que está a mejor de un lado y la otra parte familiar igual. O sea, no hay que justamente allí romper la barrera y decir, no, no, es que estos eran malos y estos eran los buenos. No, todos justamente fueron lo que fueron. i punto. De totes maneres, eh, en aquest cas, eh, justament amb la del Vall no, dels Riguera, Caïdos, també eh, fa, fa, fa, fa poc, i justament amb, eh, arrel d'una publicació que se va treure de la revista Sapiens i, i després el reportatge que se va fer eh, perquè, per, per, per, bueno, per Canal 33, que va, crec que va ser, que es, di, es deia Avi et trauré d'aquí, estava molt bé perquè, clar, eh, l'any 1956 en Franco li va interessar canviar la seva política internacional, eh, necessitaven eh, el recolzament de Nord-Amèrica, nord-americans, però una de les condicions que els hi van posar nord-americans va ser reconvertir el Valle de los Caídos amb un element de, de diguem-ne, de, de, de, de de la, del recordament de tots els caiguts a, a, la, a la Guerra Civil. Uh, totes maneres, uh, en Franco uh, van decidir una cosa, com poden convertir una cosa que és el nostre, <laughs> el nostre lloc, el Vall de los Caídos, i que realment, uh, vamos, ningú se creurà que, que va canviar de, <laughs> de, de diguem-ne, de cara, de màscara, però el uh, lo que sí que varen fer va ser robar robar eh, molts, molts, no sé quants milers, de, potser, no ho sé, eh, d'enterrats, de, fusilats, morts i tal, eh, sense comunicació, evidentment, de les famílies. Eh, se va fer una recopilació de, de, de cadàvers, de, de, de gent, eh, que, que l'únic objectiu va ser treure'ls de les seves fosses, treure'ls dels seus cementiris per eh, dipositar-los en la Valla de los Caídos perquè també hi haguessin morts de, de, dels bandos republicà, no? I és un d'aquests fets que dius, ostres, que, que macabre, no? Ah, eh, eh, record que en aquest cas el reportatge eh, eh, era un, eh, pues un, un agent, crec que era de Vic, que, que fins fa poc estaven encara duent ses floretes eh, a, la seva, a la seva víctima a la, a una, al cementiri de Vic quan varen llegir que aquesta persona qui duien ses flors eh, en el cementiri eh, no era allà, sinó que estava al Vall de los Caídos, vull dir, ells ni tan sols ho sabien anys i anys i anys i anys eh, pensant-se que aquella persona estava allà, allà. Aquella, aquelles restes estaven allà i no, se les havien I tota- No? no sé si, si sequestrada... No, no, robada, jo no, pensé, sí. que és eh, un, un, un robo. En vivo sería un secuestro. No, eso era per para limpiarse un poc lo que se dice eh, el, el, honor eh, vale, en, sí. en, esa època Francisco Franco i justament pues decir, bueno, voy a ser un poco bueno y no veáis que justamente he sido tan malo para que todo el mundo lo adoren pues era, por lo que fue, ¿no? Era lo que necesitaba, necesitaba sí. canviar una miqueta la, la la, la, la màscara de, de lo que és el Vall de los Caídos, de lo que segueix sent el Vall de los Caídos, canviar la màscara únic i exclusivament de cara a la galeria, en aquest cas de, de, de, de, de, de, de, de, de nord-americans. Per exemple, uh, aquí el Gaida, el que era la façana de l'iglesi, hi havia una creu, que ara és en el cementiri, en el cementari, que hi havia tots els caiguts del bando nacional. nacional Maar clar, en guerra. En guerra. No, no vol dir que clar. el fossin fossin ni repel·lant. Això ho borraren. Les se, se'n van donar cementiri. Mm. Si quan hi va haver començava el reconeixement d'això de, de la memòria històrica, sí que posaren una placa en el cementeri per, per 20 mm. republicans assassinats i això. Clar, és que també eh, recordam que, que, que mm, la majoria de morts no van ser durant la guerra. No, no, la majoria de morts van ser per, per, per la posterior repressió durant, però també eh, a la posterior repressió sí, i en els 10 sí, sí, anys sí. següents. Sí, sí, sí. A les presons, assassinats, y públicamente. Y, y las prisiones y lo que no fueron las prisiones. bueno, por ejemplo, las cunetas. A mi, mi madre me, me, ha contado que, por ejemplo, un tío suyo fue a abrir la puerta y que tú eres una de tal, no sé qué y tal, Pumba. no has venido a tal sitio y en la puerta de la casa le metieron no. dos tiros. O sea, sí. Es una cosa que quiero investigar porque la verdad es que es un, un dato ¿no? familiar que me gustaría pues, conocer, pues conocer bastante més, más a fondo. Trobareu més informació eh, un poc al fil de tot això al blog elsoblidats.wordpress.com que estan, han, van publicar el llibre eh, l'any passat, si no m'equivoc, dels Invisibles, mm, uh, un diccionari de militants, organitzacions i mm. sindicats llibertàries a les Illes Balears i és un primer volum que engloba el període 1869-1952, més ample que el de la Guerra Civil, però és un col·lectiu editorial que fa també feina damunt aquest tema de recerca, específicament damunt els, els, els militants i organitzacions llibertàries. Mm. També recordar eh, que Memòria Històrica de, de les Illes Balears eh, té la, la pàgina web www.memoriadelesillesbalears.org que podeu consultar també per això i més coses. Bueno, vamos a poner un poquito más de musiqueta y así <laughs> animamos, un poco al personal que veis. Y, madre mía, <laughs> aquí la que nos está soltando en plan político. Vaya, <laughs> como político recordatorio. bueno, pero vamos, político no, un poco de, recuerdo, ¿no? De lo que ha sido un poco la, guerra, la posguerra y todo este, bueno, esta, eh, toda esta noticia que justamente nos ha llevado a abrir una fosa común aquí en, Mallorca y para que la gente pues más o menos vea que hay que tener un poco en cuenta que mm, hay gente que va buscando a sus familiares aún aunque sea un poco pesado pero la eh, gente pues mm, tiene un poco de dolor por no saber dónde dónde están justamente los restos de a lo mejor de su abuelo de su tío o de su hermano y hay que ir buscando poco a poco a ver dónde están enterrados, en teoría, de una forma o de otra. Y pondremos un grupo, se llama Residuos, Residuos Nucleares, con la canción 38 años. No, no. <laughs> Eh, esto era Residuos Nucleares, 38 años, una canción que sale en el disco <clears throat> este que se llama Que pague y Puyol, remasterizado por Carva Studio. Y nada, eh, seguiremos justamente poniendo más musiqueta hablando de la memoria histórica republicana. Y eh, después después haremos un poco de agenda para recordar los conciertos que habrá la semana que viene en el mes de julio. <clears throat> Dime. Y vamos con ese disco que tienes aquí debajo de, de ah, Ya que justamente estamos leyendo, yo justamente os iba a preguntar, ¿vosotros qué preferís? ¿Un libro o una bala? O un disco. O un disco, <laughs> exactamente. Bueno, yo seguramente que el disco... Eh, un libro. Hombre, yo también, pero vamos, para escuchar prefiero el disco como dice Fede y pondremos una canción de intolerancia con la canción El libro o la bala. La segona fase, un cop gairebé acabada la depuració in situ, fou la neteja de les presons. Eren plenes, com podeu suposar. Plens també els camps de concentració. Plena encara plens encara els vaixells desarmats, els sinistres pontons vigilats ni he dit, sobre els quals, per excés de precaució, a entrada de nit passava i tornava a passar el lúgubre pinzell d'un far que jo veia des del llit. Ai, aleshores va començar la segona fase, la de la depuració de les presons. Tot fent un incís, hem de recordar que Bernanos no es va proposar en cap moment d'escriure un tractat sistemàtic sobre la repressió que havia conegut a Mallorca, sinó que anava intercalant notícies al seu llibre a mesura que li venien a la memòria o que li convenien per la seva reflexió. Per això no fa entrar en aquest esquema de la repressió als consells de guerra que tenien lloc a l'illa, com una forma de repressió legal, al costat de la il·legal exercida als cementiris i a les cunetes de les carreteres no deixa, però, de fer-hi referència en altres indrets. En absència d'actes criminals no s'ha pogut tractar a Mallorca més que d'una depuració preventiva, d'una exterminació sistemàtica dels sospitosos. La major part, de les condenes legals efectuades pels tribunals mallorquins parlaré en una altra banda. Les execucions sumàries molt més nombroses no han sancionat sinó el crim de desafecció al moviment Salvador, desafecció al moviment Salvador, que es traduïa per paraules o per gestos. Bernanos no amaga que en aquests consells de guerra els, mili els militars aplicaven una llei que no tenia de llei més que el nom i es refereix expressament al cas de l'exbatla de Palma, Emili Darder, i el d'una família de quatre persones d'excel·lent burgesia que fou condemnada a mort basant-se en el testimoniatge d'algunes persones que afirmaven que els havien vist aplaudir en llur jardí quan passaven avions catalans, la família Marquès. Més encara causa eh, acusa els eh, militars d'executar una consigna i d'executar-la públicament com d'altra banda se'n podran convèncer tots els curiosos que es procurin una col·lecció d'un diari qualsevol de Palma on apareixen els resums dels Consells de Guerra. I ara podem retornar a la segona fase de la repressió descrita per Bernanos, la de la depuració de les presons, en efecte, un gran nombre d'aquests suspectes homes i dones s'escapaven de la llei marcial per falta de, del mort delicte material susceptible de ser retingut per un Consell de Guerra. Els van començar, doncs, a amollar per grups, segons llur, eh, llur lloc d'origen. A mig camí, la càrrega era dispositada a la cuneta. Segons un dels caps de la repressió pel, Massana, al començament de març de 1937, després de set mesos de Guerra Civil, on comptava 3.000 d'aquests assassinats. La depuració a les presons no va posar fi bruscament a l'activitat dels equips de depuració a domicili, solament la va minvar. Els pobles aïllats van respirar, car la part més grossa del servei es feia des d'aleshores als voltants immediats de Palma. Però la finalitat perseguida per l'autoritat militar, que era la de limitar l'escàndol, no fou assolida amb allò. Abans, els parents dels executats només havien de fer algunes passes per tal de reconèixer llurs morts. Ara, calien un viatge costós i unes formalitats esdevingudes descoratjadores a causa del gran nombre d'homes i dones sol·licitants. Els registres de les presons rarament es trobaven d'acord amb la llibreta del fosser, causa d'horribles equivocacions. El funcionari benèvol els convidava a furgar munt de pelleringos per, eh, de pelleringos per tal d'intentar descobrir-hi la camisa o els calçons del mort. irá, já tornavam essas d d'aquest doble 7 polegadas o mini en que cas que van dedicar a la Revolution. I la meva part dissabte. Moltes gràcies, Jota, un plaer. A vosaltres. Enviant-me, aprofitant per enviar saludos a, a en Larry. El Larry, que es està concentrat. Està, està, està concentrat amb con su Argentina. Sí, con su... El fútbol en Larry. Su Argentina. Un abrazo. un abrazo desde aquí. Larry, Muy cruzado. pero ánimo. Ánimo, ánimo. Aunque da mucha, mucho mundial. Para, para, para, según quién. Sí, <laughs> por eso lo digo. Y no vayan malos de intención. No, tampoco. O sea, eh, a ver, el deporte es el deporte, hay que asimilarlo. Es que, es triste abandonar el mano Bueno, eh, justamente el día donde más que fue en un reinado, España lo grande, está atrás. Ah, pa casa. És igual. La, la veritat és que jo tenia aquella frase que m'agradava molt, que s'estava corrent per tot, que era la roja me la trae floja. Però una vegada va perdre, dic, hòstia, a mi quasi que me la pone dura ara mismo, de dir, joder, guiament, de dir, uah, ja, ja, ja, bueno, és igual, deixem-ho. Ho Eh, deixarem anar. ah. anar. El ah. futbol és el futbol, és així. Jo Pues nada, Jo m'ha agradat molt eh, les, les banderes aquestes, la campanya de todos tots recordam Euskal Presoak Euskal Herria, no? el mapa aquí de, Euskadi amb les fletxes vermelles y mhm. un, colaborador del programa nos va fer enviar una adaptación que havien fet amb la península ibèrica i les flechas que van de dins i de eh, Espanaliaco Selección <laughs> Echera, Selección sí, español a Casa. Lo he visto, lo he visto, la verdad es que muy bueno, sí, sí, sí. Pues bueno, vamos a recordar un poco lo que es la agenda por aquí local. Y bueno, el primero que tenemos es ya dentro de poco, el sábado que viene, el día 28 de junio, sobre las 23 horas de la noche, en el Gremi. Eh, en el Gremi. Gremi Porcador de, Palma, ahí en el polígono de, Son Castelló. Y estarán tocando Aspirina Infantil y Guaste presentando su. su EP. Su EP Will, will Never be so Nunca, nunca estaremos tan petados. Sí, never be so wasted. Y pondremos la canción eh, Misery's Attack. You must come to downtown The best place to know the city Where those miseries attack That's the place where people are Hungry, hungry and poor Now to walk in on the side who my friend, it's time to lose Time to lose Time to lose Time to lose Run! feel your Welcome to the city, where all place to lose your money. You must come to downtown, the best place to know the city, where those miseries attack. Wasted con su Wasted con su canción Misery's Attack, ya sabéis, el sábado que viene, 28 de junio, a partir de las 23 horas de la noche en el Gremi, ahí en el Polígono San Castelló de Palma, junto con Aspirina Infantil, dando otra vez su peculiar <laughs> su peculiar concierto, como siempre hacen esos también del punk rock, que son Rafa Murillo, Fede, eh, Gato y ¿Quién más? Y el, guitarra, hay guitarra nuevo, Tomeu. Tomeu. hay <laughs> cuatro más, ¿verdad? Es que ahora pensaba en Toti, pero claro, Toti <laughs> no está. Está en otro proyecto. <laughs> está en otro proyecto, sí, sí, sí. Por pensar también podemos acordarnos de Pérez. Pero también Pérez, sí, también. Vamos a seguir con la agenda. Vamos a seguir con la agenda, sí. El mes que viene, en julio 18, que lo iremos recordando en cada programa, porque justamente a mí me gusta recordarlo. Es un grupo que se, en teoría dicen que va a ser el último concierto que harán que son Escoria. Eh, pondremos una canción, que ahora lo diré, pero junto, a ellos, con Junta Escoria, en teoría el último concierto canal estarán Crash, 10 eh, Cerebros Exprimidos y, si no recuerdo mal, también Guadaña en principio me parece que son esas cuatro bandas, si todo va bien. seguramente será un pedazo de concierto, será en esa posesión, viernes 18 de julio, a partir de las, no sé si son de las 8 de las 9, aún no tenemos muy, muy, muy, muy claro, tengo que investigar. Iremos recordando también, ya te digo, este concierto que sea el 18 de julio en esa posesión. Y pondremos la canción, ya que estamos hablando de la memoria histórica, memoria <laughs> memoria histórica. Memoria ah, histórica. Intentar recordar la memoria y eh, eliminar la desmemoria de algunos. Sí. <laughs> Pues menos mal que historia no pasarán al olvido después de esta edición que tienes en las manos. No, la verdad es que eh, Yo, por ejemplo, tenía las maquetas y la verdad es que las sigo escuchando aún en cinta, que me gusta más el sonido y tal, porque es más peculiar. Pero bueno, aquí remasterizado queda también súper, súper, súper original y súper limpio, con un sonido que aún conlleva ese sonido que tiene en los 80, este pedazo de grupo de Inca, y ponemos la canción Lucha Imparable. Escoria, escoria. el 18 de julio, viernes, eh, Escoria, eh, Crash, 10 cerebros exprimidos y Guadaña y seguramente que habrá alguna que otra sorpresa. pues, doncs bé, també eh, fent aquí un repàs de l'agenda que proposa contrainfo.cat, eh, recordeu que eh, es realitzarà una jornada antirepressiva a Lluví, al Casal d'Entitats, eh, convocada per l'Assemblea de Mallorca Nord. Us convida a assistir el divendres 27 de juny a la jornada antirepressiva que es durà a terme a Lluví, a la portassa de la Canestreta. A les 7 començarem amb la xerrada de la repressió als moviments socials de Mallorca, càrrec de Encausades Conselleria, Feministes Encausades, Contrainfo i Alerta Solidària. Continuarem amb un sopar popular i jam session a les les 9 i a les 10 finalment es donarà el sus del concert amb, amb Kirill Jugiolev, recital de poesia o microbert, antibactèria, d'oceans i Zaratustras CTs. Entrada 3 euros, eh, concert i més, eh, més cervesa o refresc. Eh, us esperem contra la repressió Solidaritat. També, eh, aprofitant un momentet, eh, eh comentar la nota de, que, que, que adjunta també contra info.cat eh, pel que és el tema de les, eh, de l'objecció fiscal i diu així, l'Assemblea d'Objecció Fiscal denuncia la repressió econòmica que s'està preparant des d'Hisenda. Avui, dimecres dia 18 de juny, un grup de persones pertanyents a l'Assemblea d'Objecció Fiscal Mallorca han denunciat davant de la, la llau de reclamacions que s'estan rebent des de la pròpia agència tributària espanyola. Són per ara una trentena de persones que han participat de les campanyes anteriors, 2011 i 2012, les que han rebut una notificació d'Hisenda reclamant que es tornin els diners objectats que han estat destinats a projectes assemblearis autogestionats i transformadors. A la roda de premsa s'ha denunciat que és vergonyós que Hisenda estigui reprimint econòmicament aquelles persones que fan objecció fiscal obertament negant-se a pagar aquells impostos que consideren injustos i immorals, com els destinats a la monarquia, l'església, l'exèrcit, les presons, els diferents cossos policials i el deute il·legítim i els seus interessos, en comptes de perseguir i acabar amb els paradisos fiscals on el 94% de les empreses que cotitzen l'IBEX i 35 hi tenen allotjats diners, esdeveniment mm, grau, fis, eh, grau fiscal, i de promoure amnisties fiscals per als grans evasors d'impostos que acaben de mencionar. Els membres de la campanya animem a la gent de seguir fent l'objecció fiscal que farà front a aquesta repressió i que estan començant a organitzar una resposta antirepressiva. De fet, a la pàgina web s'ha habilitat una secció que explica com respondre a la reclamació d'Hisenda. Per a més informació sobre com fer objecció fiscal, visita la pàgina objecciofiscalmallorca.net. Per acabar, ajuntem el comunicat íntegre que ha elaborat l'Assemblea. Bueno, només només eh, comentaré el primer punt i després ja Uh, podreu vosaltres eh, a través de la pàgina contrainfo.cat uh, eh, o a objecciófiscalmallorca.net uh, assabentar-nos més i recordar que l'objecció fiscal és un acte de desobediència civil mitjançant el qual ens neguem a col·laborar amb l'Estat en la preparació de les guerres així com també amb altres partides que consideram injustes com les despeses de control social, monarquia, església i deute il·legítim. Al mateix temps, l'objecció fiscal ens permet donar suport a altres iniciatives i projectes autogestionats que treballin per a la transformació social, educació lliure, feminisme, salut, economia social, mitjans de comunicació lliures, ecologisme, comerç just, etc. Més informació contraifo.cat. Escolta, 1984.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 No pretendo enriquecerme, ni quiero palacios, ni pajes, ni ates, ni quiero ser duque o tener chambelanes. No deseo aprovecharme ni robarle nada, es cuestión de amor. Que estoy loco de amor por la princesa majestad. Entiéndalo, rey mío, por favor, compréndalo. Ese es soberano, supongo que será humano, como el resto de sus siervos también tendrá sentimientos. Yo sé que vos realmente también os cagáis y folláis y sudáis como yo estoy real, así pues présteme un poquito de atención. Le hablaré francamente frente a frente, majestad. Quizás yo no sea el yerno que soñó mi majestad. Nunca tuve dinero, ni soy conde o caballero no llego ni a hidalgo, ciudadano raso. Mi estirpe no es noble, pero mi nobleza me obliga a decirles la verdad. Sería mentirles si digo que tengo respeto por la monarquía. Siempre me he cagao en las dinastías y en las patrias putas, las banderas sucias, los reinos de mierda y en la sangre azul. es el real decreto del corazón, mi majita. Que me arrastre y que reniegue por amor, mi majita. Pues si la fe mueve montañas, el amor remueve el alma y hasta tal ser más consecuente ante el amor pierde su honor amor soy capaz de mandar a la mierda mis firmes principios de republicano. Cambio de camisa y rindo pleitesía a la monarquía que viva el amor que me convirtió en su esbirro majestad. Solo pensar que quisiera y ser mi suegro majestad. Yo ya le adoro, le adulo y hasta le beso en el culo. Le prometo ser bueno, un digno yerno, majestad. Si me caso me transformo como en ese cuento aquel sapo que por un beso se convirtió en príncipe encantado y así por un beso de su princesita también yo me vuelvo en todo lo que usted quiera. Seré su súbdito amado, su sumiso esclavo, su obediente criado, su subordinado y de poto lacayo. Lo juro Bueno, eh, Albert, eh, hauràs d'esperar uns quants anys que les noves princesetes tinguin 18 anys al eh, manco per eh, oferir la teva mà a la nova mm, cúpula monàrquica. Ya, eso, eso, sí que es verdad. Pero <laughs> hay una buena anécdota que me ha llevado un, esta semana unas risas totales porque, claro, justamente se veían allí a, al nuevo rey, Felipe VI, con la reina Leticia y las dos hijas al lado, y justamente abajo las comparaban como si fueran justamente las dos niñas que salen en, <laughs> la película del resplandor. Es que eh, aquí en Mallorca tenemos un hotel digno del, resplandor, un hotel, un palau. un palau, palau, exactamente, el palau Maribén. Eh, eh, bueno, el Balzá, el Balzá, estaba preocupado porque no sabían si iban a a seguir viniendo la familia real. No pinta nada, porque esto lo regaló un griego. Ya que se llamaba Saridakis a la ciudad de Palma para que lo disfrutase con las pinturas que tenía dentro y al final tuvieron que vaciarlo de muebles para que lo pudiese disfrutar la familia real. Y aquí a Mallorca sembla que mismo os preocupa a mí si el nuevo rey Vendrá aquí a hacerse la foto y la pasarela Con cada estiu, Porque aquí lo que importa es la telita. sí, sí. Pero bueno, si viene o no viene Felipe, esto sabe muy bien que aquí tenemos una canción dedicada justamente a su palacio Maribel y esa canción la canta el grupo Guadaña. Empezamos a hablar Por las calles de Palacio no se puede ni pasar Hay patrullas dando vueltas Tenemos por justificar sus caras y nos han quitado los tomos los bares con hay marcha con abajo tienes que andar que no te descuentas siempre los tienes detrás Bueno, ahora tendremos que cambiar un poco lo que es el estribillo, porque ahora tendremos que decir que Medes es tan simpática Sofía es Leticia <laughs> y qué guapa que es la infanta. Qué antipática que es Leticia, ¿no? <laughs> bueno, es justamente lo que vamos a tener que sufrir justamente seguramente que este verano cuando vengan por aquí. Y a lo mejor no sé si cambiarán también la regata de la Copa del Rey. no sé. Bueno, a lo mejor se apunta al concurso de balconing. Este verano es impredecible. Sí, sí, ahora que hemos entrado hoy 21 de junio en, el verano de verdad, veremos lo que nos repara. De momento, també, mira, ara estava llegint a, a la, tant a como el semanal y La Directa, que diu així, al menos tres personas han sido detenidas por mostrar banderas e insignias republicanas y lanzar vítores a la República durante el paseo del recién proclamado rey de España, Felipe VI, por el centro de Madrid. Además, otras cinco personas han sido retenidas en el centro de Madrid por gritar Viva la República y decenas han sido identificadas por portar algún tipo de símbolo republicano, a pesar de que, según publicó ayer Infolibre, la policía negó que se fuera a impedir el acceso al perímetro organizado a lo largo largo del recorrido a personas con insignias o banderas tricolores. Varios testigos han denunciado que los agentes han cacheado, requisado banderas e impedido el paso a las personas que portaban estos símbolos. Sin embargo, un grupo de personas ha conseguido burlar los controles y acceder a la Gran Vía, donde han recibido eh, al recién proclamado rey de espaldas como símbolo de rechazo. Otro grupo de, cerca de 300 personas ha, logrado finalmente concentrarse sobre el mediodía en la plaza de Tirso de Molina, donde continuaban el cierre de estas líneas. Desde primera hora de la mañana, alrededor de 7 mil efectivos de la policía se han desplegado por el recorrido programado tras el juramento de Felipe VI a la Constitución española en el Congreso de los Diputados, mientras unos 120 francotiradores se apostaban en lo alto de varios edificios a lo largo de todo el trayecto. El acceso de periodistas y reporteros gráficos también ha, sido, ha estado restringido. Según ha denunciado el fotógrafo Raúl Capín a través de Twitter, él y otros compañeros han sido retenidos por la policía durante dos horas conducidos desde Gran Vía Chueca y les han impedido utilizar sus móviles, Pedro Armestre, recientemente reconocido con el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, también <laughs> ha explicado el diario.es cómo la Casa Real le ha negado la acreditación para cubrir los actos de la coronación, según explica por haber documentado acciones de la ONG Greenpeace, mientras que el periodista Ángel Calleja relataba por Twitter haber sido identificado y cacheado por tres antidisturbios por hacer preguntas sobre la República a dos chicas. El acto oficial, a las 10.47, el presidente del Congreso, Jesús Posada, proclamaba al nuevo rey de España, don Felipe Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. Posteriormente, Felipe de Borbón leía su primer discurso como rey, un texto marcado por las referencias a la Constitución del 78, una constitución que fue eh, refrendada por los españoles y que es muestra, nuestra norma suprema desde hacía más de 35 años. Tras su proclamación, los nuevos reyes han recorrido en un Rolls Royce adquirido en 1949 por el dictador Francisco Franco las calles de Madrid entre Gran Vía y el Palacio Real, un recorrido con una bajísima afluencia de público que ha acabado en el mismo balcón en el Palacio de Oriente y en el que Franco realizó su último discurso el 1 de octubre de 1975. O sea que podemos decir que el nuevo rey sigue los pasos de su papaito y llega. a bueno, la corona. És que havia Gràcies. Una, des de la república havia una convocatòria per fer-se visible la, la majoria silenciosa, la que sempre s'apela sí. des de la dreta, mm -hmm. i, i, aquests, i aquests que se volien Quatre. votar, que se volien votar pues, la, la, la protesta de no presentarse, pues mira, van En qualsevol cas, creo que va haber más va que detención, ¿eh? Ah, sí, sí. <laughs> Pero bueno, la anécdota que me, llamó mucho la atención viendo la noticia fue la detención que hicieron a Jorge Bestringe, justamente el exsecretario secretario general de Alianza Popular. Imagínate tú que yo me quedé alucinado y en medio de los republicanos y tal, no sé qué, y veo cómo se lo llevan eh, a él, porque justamente salió a la defensa de que justamente le estaban, eh, en teoría, le habían agredido aparte a dos ancianos de 80 años, que yo no sé porque unos antidisturbios tienen que, hacer esto a unas personas tan mayores, solo porque estaban diciendo viva la República, porque justamente el mismo Jorge Vestrige, mientras se lo llevaban y tal, estaba diciendo que en teoría esta monarquía era justamente una parodia, porque en teoría eh, una, una democracia, una democracia, hay que ver, y según la constitución que, que se firmó en el 78, así como tú has dicho, en teoría tú tienes libertad de expresar justamente si quieres o no quieres ese, ese, tipo de, de, poder que justamente le han dado ahora al príncipe Felipe, que hoy en día es el rey Felipe VI. Pues así se retrata el país donde vivimos cada mañana cuando sale el sol. <laughs> Sí, no, y no es... Eh, Nosotros apelaremos a los singles clásicos del punk rock del 78. Claro que sí. Exactamente. Desde 1984. Pues nada, ya para terminar por mi parte pondré una canción de Tarzán que se llama Hubo un tiempo. Tarzán. una cosa más que quería comentar, que me hizo mucha gracia, fue eh, que hubo mucha gente que me dijeron que el rey hizo la abdicación no por el motivo de que justamente ya estaba cansado ¿no? de reinar y tal, sino que justamente a Felipe VI le ha salido un hermano mayor. Justamente, sí, sí, <laughs> es una cosa que me han pasado por, por, Facebook y tal, y es que justamente eh, le ha salido un hermano mayor justamente con la condesa Corina. no sé si es cierto hasta un tal, pero es el rumor y la, y, la aplaudiría que haya por allí. Aparte de que me han dicho que por aquí, por Mallorca, no sé si tiene también cuatro hermanos más. Bueno, mientras no, no acaben con, con la ley que hace que prime el varón sobre Hombre, como dicen, a ver. La eh, mujer. Sí, ya, pero como muchas veces pasa también, eh, sabemos que Juan Carlos tiene un hermanastro, que es mucho más mayor que él, y él pues, justamente renunció a lo que se dice eh, el, título novelesco o lo que sea, mientras le pasara <laughs> le justamente un, un. Hay muchas facturas que pagar, Raúl. <laughs> Oye, que nos entra un burofax, este te va a gustar. A ver, a ver. Mira, eh, Paul Chaney nos envía un burofax. Saludos desde aquí, gracias por escuchar. Ah, en Paul Chaney. Paul Chaney, estuvo aquí en el programa. ah, ok, ok, ah, vale, sí, verdad. Lobo Internacional, le podéis recuperar en alguno de los antiguos podcasts disponibles en titoeta.cat o en los podcasts de Radio Bronca o Radio 77. Sí, Sí, sí, Y, después diré una cosa. Nos informa de que vuelva a haver otro guatecón monobandas. Mm. I és que les monobandes, aquells grups dels que ens va estar xerrant en Paul Chaney a la seva visita aquí al, al 1984, mm. bandes formades per un únic membre amb espíritu de banda. Uh, ah, I sembla que torna a Mallorca... Uh, el senyor Don Rogelio, amb el seu projecte Tumba Swing, que ja ens va visitar ara fa uns quants anys a un concert al Fraggle Rock, si no m'equivoc. Serà Al proper día 11 de juliol. Eh, viernes. Que cau en divendres y será al BAM Café dels Molins de Palma, mhm. aquí en Mallorca. Junto con el... este, el chungo. Me parece que también toca. ¿Quién es el chungo? El colega chungo. Ah, colega chungo. es ah, verdad, un, otro proyecto projecte sí. monobanda un d'un membre de Cicuta para mí. Exactamente. Y también recuerda que el que esté por Italia, por Roma, justamente hay una reunión de hombre de orquesta y eh, justamente de invitado estará Paul Chaye con su Hombre Lobo Internacional, por si no lo sabías. Toma tomate, pues. Esto me mm. parece que es, no sé si el 28 de junio de la semana que viene, eh, estará en Roma. 28 de junio de la semana que viene. Eh, me parece, no, no sé si estoy mal. I también també para per enviar saludos a la gent de Demonios Salvajes, que estan de gira europea presentant els temes nous i rabiosos de hardcore punk radical, com van deixar plasmats a la seva demo, uh mhm. -huh. i de la que pensé que han fet una y i esperam més treballs d'aquesta banda. Uh, anem amb un tema que ens envia en Paul Chaney de, de Tumba Swing i anem amb la cançó Carrera Mortal, con la que nos despedimos, porque te vas tú directo, ¿qué? directo a mis ensayos ya con los castellers, que ya dentro de poco empezaremos a hacer esas grandes diadas por los pueblos. Muchas gracias, Raúl, y ánimo desafiante a la gravedad. Sí, sí, venga, pues hasta la semana que viene, en 1984, os espero a todos, oyentes. tercer mètode de depuració, encara més discret, del qual Bernanos no dona precisions cronològiques, era, de fet, una variant del segon. Els presoners considerats indesitjables rebien un matí la notícia de llur alliberament, consecutiu a un sobreseïment. Signaven el registre d'empresonament, donaven el rebut dels objectes que altre temps els havien estat confiscats, lligaven llur bolic, acomplien en fi una a una les formalitats indispensables per tal d'alliberar l'administració penitenciària a tota responsabilitat futura. A les dues de la matinada eren alliberats de dos en dos, és a dir, que al llindar de la porta es trobaven en un carreró desert davant d'un camió enmig d'homes amb revòlver al puny. Silenci! Us acompanyem a casa vostra. Els acompanyaven al cementiri. Bernanos insisteix en el fet que va viure a Mallorca un règim de terror, és a dir, un règim dels sospitosos, en el qual els ciutadans sostrets de la protecció de la llei no esperaven la vida o la mort, sinó el caprici de la policia d'estat, en el qual el poder jutge, lícit i normal no, tots, no, no sols de greujar desmesuradament el caràcter de certs delictes amb la intenció de fer caure els delinqüents sota el pes de la llei marcial, el gest del puny clos castigat amb la mort, sinó encara més d'exterminar preventivament els individus perillosos, és a dir, és a dir sospitosos d'esdevenir-ho, per tal d'identificar aquests elements indesitjables convé assegurar-se el servei dels delators. El règim dels sospitosos és, doncs, també el règim de la delació. Als pobles, a més a més, es va formar un comitè de depuració, un tribunal secret benèvol, generalment compost així, el burgès propietari, o el seu administrador, el sagristà, la majordoma del capellà, alguns pagesos ben pensants i llurs esposes i, en fi, els joves apressadament reclutats per la nova falange, massa sovint conversos d'ahir, impacients de donar proves, embriagats per l'esglai que inspiren de cop i volta a uns pobres diables amb la camisa blava i la boina de borla vermella. Les delacions i els assassinats més d'un cop provocaven una reacció negativa. Un home es despertà al matí aclaparat, es disposa a sortir i vet aquí que es troba al carrer, a la taula del cafè, al portal de l'església, amb algú o altre que fins aleshores havia cregut de la banda dels assassins i que us diu, de cop i volta, amb els ulls plens de llàgrimes, és massa, no puc més, mireu el que acaben de fer. Penso en aquell batle d'un llogaret al qual la dona havia arranjat un amagatall en una cisterna. El miserable, a cada alarma s'hi arraulia al fons d'una mena de nínxol, alguns centímetres de l'aigua estroncada. El van treure d'allà, en ple desembre, tremolant de febre. El van conduir al cementiri i el van abatre d'un cop de bala al ventre. I com no cuitava a morir, els botxins que bevien no gaire lluny van tornar amb l'ampolla d'aiguardent una mica ebris, enfonsaren el coll dins la boca de l'agonitzant i després li trencaren sobre el cap l'ampolla buida. Repeteixo que aquests fets són públics. No temo cap desmentiment. Bé, i per acabar recordem això que, que hem estat llegint, entre altres, el llibre vermell, eh, el diccionari vermell de Llorenç eh, Capellà i, i ara també estàvem acabant de llegir eh, el llibre Aspectes de la Guerra Civil a les Illes Balears de Josep Massot i Montaner de la Biblioteca Serra d'Or, publicacions de l'Abadia de Montserrat. I el que hem escoltat fa un moment i seguim escoltant de fons és la gravació d'Orquídia feta als Estudis Palam a Mallorca a l'estiu passat del 2013 Orquídia són un trio format per en Ginés, en Puter i en Juanmi, eh, molt de volta ja els coneixereu, i ja sabeu que estan ficats en molt d'altres projectes, però aquest projecte és un projecte instrumental i que aquesta gravació ha sortit al carrer en format físic, amb una portada en Tiamas, on surt un boc un, i unes papallones. T'encantaria als nostres amics d'Oki Farfalla i ens entren al Burofax moltes novetats. Per fi poden punxar aquí al programa el nou disco de, de la banda mallorquina de Quatermass, el seu segon LP, aquesta vegada en formato LP, vinil, i titulat To Be on the Wrong Track. Està al camí equivocat, equivocat. tal com us comentava <clears throat> algun dels seus membres al principi de la temporada, mm -hmm. quan van venir aquí el 1984 a presentar-nos aquestes cançons. Hem trigat per en aquesta mateixa temporada pinxar amb el plàstic editat entre Aïllament Records, Old Kids Brigade, Punkaway i una petita col·laboració de 1984, quatre petites editorials d'aquí de l'illa de Mallorca. Escoltam la cançó de Quatermass, Kenny's Party, la festa d'en Kenny, i la dedicam als membres de la banda, a tots ells, però especialment al baixista i al guitarrista i, i vocalista, en Tomeu i en Kenny, que van fer els anys, que estan fent els anys aquest mes i que van fer una gran festa a la que vam estar convidats eh, fa poques setmanes. Quatermass. Come, go straight on, come closer, go to the end, hold oh. back all you want, you can take any stuff you can dream. they you use much, you can dance into madness. Listen to this paragraph. aquí vos recomanam aquest àlbum uh, eh, de Quatermass, To Be on the Wrong Track, la cançó Kenny's Party i així fins a 12 en el segon LP d'aquesta banda mallorquina i que esperam que presentin ben aviat aquest nou mm-hmm. disco, vos seguirem informant, així com ens informen a través del nostre burofax, ara és 1984.gmail.com uh, eh, la gent del TNT que celebren el seu aniversari com a bar. Ja quan s'enduen? 4? Quatre? No m'ho han dit. Eh, tres. Sí, no? Més a manco, potser. Por ahí. Por, por ahí, por ahí. I és que mos llevam edat a mesura que passen els anys. Però ho seguim celebrant, com ho fan la gent d'aquest bar punk rock, que a, a Palma eh, celebraran una festa, eh, crec que la darrera setmana de, de juliol, no està concretament el dia, però ja sabem algunes de les bandes que actuaran. Estiran actuant els mexicans Màquina Muerta, mm. aquí ja han pinxat el programa en anteriors ocasions, sí. i que tendríamos oportunidad de tornar a pinxar. Vos recomanem el seu 7 en Metadona y recordar-vos que también estarán a las festes de Gracia en bandas mallorquinas eh, con Trance o Demonios Salvajes. Raúl, eh, Raúl, ara telefona. ¿Ha pinchato o què? <laughs> ara, ara Raúl, vamos, que estamos en la radio Bueno, bueno amb uh, això i així mos, mos anem mos despedint de, no? del programa d'avui. Mos eh, acomiadem amb una novetat. Vinga, va, mos acomiadem fins la setmana que ve amb una nova novetat, uh, eh, 1984. Des de Titoiet a, a la resta del món, sabeu que ens podeu escoltar a través de Ràdio Bronca i també Ràdio 77. Pues sí, ens acomiadam amb una banda que se fan dir uh, Brainwash, com rentat de cervell, i el seu àlbum se diu This is Brainwash, és una banda a cavallo entre molt d'indrets, però d'arrels anglosaxones i amb col·laboracions ben mallorquines. Eh, eh, bueno, dir-vos que entre les col·laboracions trobam a, a les veus en Antoni, Toni Ramone i en, en Jaume Triai, Jaume Cerebros i, i bueno, la resta de la banda la, compone, la composen en Paul Barry, Stuart Woodward, Andy Morris i i, i també a les veus en Mike Fox. Escolta'm la cançó, que li encantaran en Jaume, ja que posa la veu, uh, Another Saturday Night, un altre dissabte a la nit. Fins aviat. Uh.